Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ազգային ժողովի նախագահն ամփոփել է խորհրդարանի անցնող տարվա գործունեությունը։ Արցախում նախարարությունների թվի կրճատում չի նախատեսվում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն ամփոփել է 2018 թվականը։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարը հանդիպել է շրջանի երիտասարդության հետ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանն ունեն լիակատար ըմբռնում երկկողմ հարաբերությունների ռազմավարական ուղղության զարգացման վերաբերյալ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի մի խումբ ուսանողներ եւ դասախոսներ այցելել են Զորամաս։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հրավիրել է մամլո ասուլի Սամփոփելու խորհրդարանի անցնող տարվա գործունեությունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովն անցնող տարում շրջանառության մեջ է դրել 113 օրինագիծ, որոնցից 97-ը ընդունվել է, 3-ը հանվել շրջանառությունից, իսկ 17-ը տեղափոխվել հաջորդ նստաշրջան։ Ընդունված օրենքների գերակշիռ մասը պայմանավորված է եղել օրենսդրությունը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու գործընթացով։ Ինչպես հայտնի է, խորհրդարանը պետք է 3 տարվա ընթացքում 2017-2020 թվականներին օրենսդրությունը համապատասխանեցնի փոփոխված սահմանադրությանը։ Մեր այն հարցին, թե ինչ փուլում են ներկայումս գտնվում այդ գործընթացը ազգային ժողովի նախագահն ասաց. Ես շատ իրական հույսեր ունեմ, որ մենք գալիք 2019 թվականին, եթե ոչ ամբողջությամբ ավարտելու ենք, ապա գոնե 90 քանի տոկոսով այդ աշխատանքը կատարելու ենք Խորհրդարանը շարունակել է աշխատանքներն արտաքին հարաբերությունների զարգացման բարեկամական խմբերի ու շրջանակների ստեղծման ուղղությամբ։ Ի համեմատ նախորդ տարվա համեմատաբար նվազել են արտասահմանյան պատվիրակությունների այցելությունները։ Խորհրդարանի նախագահը դա բացատրում է Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական զարգացումների եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հանգամանքով։ Միջխորհրդարանական կապերի ոլորտում ամենակազմակերպված եւ ինստիտուցիոնալ համագործակցությունը իհարկե իրականացվել է Հայաստանի խորհրդարանի հետ։ Հարցին թե ընդհանուր առմամբ ինչպիսին ներ 2018 թվականը եւ ինչ կանխատեսումներ ունի գալիք տարում սպասվող ներքին ու արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին Աշոտ Ղուլյանը պատասխանեց։ Ես կարծում եմ, որ 2018 թվականը ընդհանուր առմամբ նոր փորձ գործողությունների եւ մարտահրավերների տարի էր, ինչը հիմնականում հաջողվել է հաղթահարել։ Իհարկե այս մարտահրավերները մեզ նաեւ որոշակի բաներ են հուշում, թե առաջիկայում ինչ պետք է սпасել եւ կարծում եմ դա առաջին հերթին վերաբերում է եւ մեր անվտանգային պաշտպանական համակարգի հետ կապված, դա վերաբերում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթություններից եւ ակնկալիքներից, դա վերաբերում է մեր երկրում շարունակվող ժողովրդավարական, ժողովրդավարացման գործընթացների, մարդու իրավունք իրավունքների, խոսքի ազատության, այս բոլոր գործընթացները համապնդելու տեսանկյունից։ Այն իրավիճակը, որ մենք ունենք ավելի շատ մեր սահմանների վրա եւ այն սպասումները, որը ավելի շատ գուցե տեսականորեն մենք ունենք հաջորդ տարվա ընթացքում բանակցային գործընթացի ակտիվացման հնարավորությունների կտրվածքով, մեզ հուշում են, որ 2019 թվականին մարտահրավերները չեն պակասելու։ Գուցե ինչ որ միջազգային կամ գլոբալ գործընթացների արդյունքում մենք ունենալու ենք նաև նոր փորձություններ, նոր մարտահրավերներ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք մեր ներքին ամրության ապաշարով ի վիճակի ենք դիմակայելու ցանկացած մարտահրավեր 2018 թվականը մասնավորապես ամռան սկզբներին առանձնացավ նաև ներքաղաքական հանրային անհանգստությամբ։ Այդ ժամանակ Աշոտ Ղուլյանն ասել էր, որ հանրությանն անհանգստացնող խնդիրները պետք է արտացոլվեն եւ լուծումներ ստանան խորհրդարանում։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք խորհրդարանը դարձավ այն հարթակը, որտեղ բարձրաձայնվում քննարկվում են հանրությանն իսկապես հուզող խնդիրները։ Որոշակի ակտիվություն կա, բայց ես անձամբ բավարարված չեմ, որովհետև մենք մասնակի կողմնորոշում ենք այստեղ որթե գրել, որ նման հարցերը կարելի է խորհրդարանի ամբիոնից էլ հնչեցնել եւ վստահ եմ դուք էլ եք հականատես եղել, որ մենք այսօր որևէ սահմանափակում, որևէ արգելված թեմա չունենք, երբեմն մի քիչ էլ ավելորդություններ են հնչում, բայց խորհրդարանը հենց դրա համար է, որպեսզի բարձրաձայնվի, մարդիկ դրա մասին տեղեկանան եւ հասարակությունը ինքը որոշակի զուտում եւ առանձնացում կատարի։ Որն է ճիշտ, որն է սխալ տալ եւ ինչպես պետք է կողնորոշել։ Ասուլիսին ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է նաև լրագրողներին հուզող մի շարք այլ հարցերի։ Դրանց մենք կանդրադառնանք մեր հետագա թողարկումներում։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում գալիք տարում նախարարությունների թվի կրճատում չի նախատեսվում։ Այս մասին ասել է պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով Հայաստանում շրջանառության մեջ դրված օրինագծին, համաձայն որի նախատեսվում է նախարարությունների թիվը հասցնել 12-ի, նախքին 17-ի դիմաց։ Արցախի կառավարությունը բաղկացած է 12 նախարարությունից։ Պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացումը կամ կատարելագործումն անընդհատ տարվող գործընթաց է։ Մեր պարագայում հարցը կքննարկվի ապագայում։ Գործող համակարգն այս պահի դրությամբ կարողանում է լուծել իր արժև դրված խնդիրները, նշել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն այսօր անցկացրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ծառայության ղեկավար կազմը, շրջանային ստորաբաժանումների եւ գերատեսչության ենթակայության տակ գտնվող պետական ոչ առևտրական կազմակերպությունների ղեկավարները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մամլոյցարայության փոխանցմամբ Լևոն Նացականյանը խորհրդակցության մասնակիցների հետ քննարկել է ծառայության ղերակա ուղությունները, անդրադարձել տեղեկտասթերություններին եւ բաստողումներին, կոնկրետ հանձնարարականներ տվել դրանք վերացնելու ուղությամբ։ Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը երեք հանդես է եկել 2018 թվականին իր ղեկավարած կառույցի գործունեության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությամբ։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ 2018 թվականի ընթացքում հանձնաժողովը էներգետիկայի բնագավառում 4 ընկերությունների տրամադրել է փոքր հեկերում էլեկտրաէներգիայի արտադրության 5 եւ 11 ընկերությունների կառուցման 11 լիցենզիաներ։ Հակոբ Ղարամանյանի դիտարկմամբ Այցելությունների միջոցով հսկողությունը իրականացվել հեկերի կառուցման ընթացքի եւ ժամկետների պահպանման նկատմամբ, իսկ հարկողների նկատմամբ կիրառվել է օրենսդրությամբ սահմանված միջոցներ։ Տարվա ընթացքում հանձնաժողովը դիտանցումներով վերահսկողություն է իրականացրել գերիշխող ապրանքային շուկաներում հակամրցակցային գործողությունների գների անհիմն բարձրացումների կանխարգելման նպատակով։ Իրականացվել է նաև ապրանքային շուկաների կառուցվածքի ուսումնասիրություն, որի արդյունքում բարձվել է, որ 4-ով նվազել է գերիշխող դիրքունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը։ 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին ուսումնասիրված 43 ապրանքային շուկաներում արկը 80 ապրանքատեսակներից միջին գները անկում է արձանագրել 28, գնաց 13 ապրանքատեսակների համար։ Մնացած 39 ապրանքատեսակների միջին գները մնացել են անփոփոխ կամ պատանումները եղել են աննշան։ 2018 թվականի ընթացքում հանձնաժողովի եւ հերահաղորդակցության ոլորտի օպերատորի միջև մի քանի փուլերով ընթացած քննարկումների եւ բանակցությունների արդյունքում ընթացիկ տարում հաստատվել են ընկերության կողմից մատուցվող մի շարք ծառայությունների նոր 32 նվազեցված սակագներ։ Բարբերաբար 2432 ժամ անց եկացել ռադիոընկերությունների տրամադրված ռադիոեթերների մոնիտորինգներ Արցախի Հանրապետությունում եւ 690 ու 145 ժամ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետության գործընկեր հանձնաժողովի հետ իրականացվել են նախընտրական քարոզարշավին վերաբերող հերոստաղորդումների մոնիթորինգ եւ ինստիտուցիոնալ համագործակցություն տարբեր բնակավարներում։ Ամփոփելով 2018 թվականի գործունեությունը հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ տարվա ընթացքում անցեկացվել 18 նիստ 28 խորհրդակցություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Ամանորի Շեմին Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել շրջվարչակազմի եւ այլ կառույցներում աշխատող երիտասարդների հետ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորաբ Ըրքոյանը։ Հանդիպումը երիտասարդության հետ այս եւ այդ շափով առաջին անգամ է։ Ներկայացնելով մոտակա անելիքները տեղեկացրեց, որ 2019-ի մայիսին կավարտվի շրջանային բուժմիավորման շենքի կառուցումը։ Բերձորում կբացվի գյուղատնտեսական քոլեջ։ Վերջնական լուծում կստանա հայե Բերձորի խմելու ջրի խնդիրը անդրադարձավ շրջանում բնակարանային խնդիրներին։ Երիտասարդներ իրենց ուզող հարցերով երիտասարդական կենտրոն ունենալը, Բերձորի թիմ 1 միջնակարգ դպրոց բարձրացող ճանապարհի բարեկարգումը, քաղաքում շուկա եւ ավտոկայան ունենալը եւ այլն դիմեցին շրջանի ղեկավարին։ Եղավ պատասխան, որ կան ծրագրեր բոլոր ուղություններով։ Բերձորի պետական մանկապարտեզի տնօրեն Նինա Բաբայանի արծը քաղաքում վճարովի գործող ավտոբուսի եւ Բերձորի որ Շուշի Ստեփանակերտ երթուղու վերաբերյալ էր։ Ստեփան Սարգսյանը նշեց, որ նախատեսած է Բերձոր բերել նոր ավտոբուս, որը կաշխատի օրը մի քան երթևեկով եւ կասնի միջև Արևան ներքին Սուս գյուղ։ Հարցեր եղան Բերձորի քաղաքային գրադարանում ընթերցասրախ ունենալու մասին։ Կարևորվեց շրջանային բուժմիավորումում բժիշկ մասնակետներ ունենալը։ Շրջանի ղեկավարը նշեց, որ մասնակետների խնդիր այլ բնակավարներում նույնպես կան։ Այնուամենայնիվ այս ուղղությամբ աշխարհ աշխատանքներ տարվում են։ Եզրափակելով հանդիպումը Ստեփան Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ պատրաստ է նման հանդիպումներին, որ միասին պետք է շենացնենք մեր երկիրը։ Մենք պետք է կառուցենք մեր տունն ասա շրջանի ղեկավարը եւ բոլորին հորդորեց աշխատել նվիրումով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա զարգացման ռազմավարությունը։ Այս մասին Facebook-ի ուղիղ եթերի միջոցով հայտնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ամփոփելով Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպան արդյունքները։ Հիմնականում հենց այդ ռազմավարության շուրջ եղան մեր քննարկումները եւ կարող եմ արձանագրել, որ ըստ էության այդտեղ մենք ունենք լիակատար ըմբռնում, թե ինչպիսի զարգացում պետք է ունենա երկու երկրների ռազմավարական հարաբերությունների ուղղությունը, բայց մեծ հաշվով այս քննարկումները մինչ այժմ եղած քննարկումների ամփոփումն էր, որովհետև այս 8 ամիսների ընթացքում այդ թեմային եւ հրապարակային եւ աշխատանքային կարգով բազմից սանդրադարձել ենք եւ ըստ էության ամփոփեցինք 8 ամսվա արդյունքները։ Ամփոփեցինք, թե ինչ ֆորմատներով պետք է տեղի ունենա երկու երկրների կառավարությունների համագործակցությունը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հայ-ռուսական հարաբերություններն այնքան ընդգրկուն են, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ չեն հասցրել քննարկել ընդհանուր օրակարգի բոլոր հարցերը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանը լավատեսորեն է տրամադրված Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի մատակարարվող գազի սակագնի հարցում։ Նա նշել է, որ Հայաստանին մատակարարվող գազի սակագնի վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Գազի գնի թեմայի վերաբերյալ քննարկումները կշարունակվեն։ Իհարկե, արցանագրվեց, որ երկկողմ հարաբերությունների համար դա չափազանց զգայուն թեմա է, եւ դա գիտակցում են թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված այս թեմայի շուրջ եւ հույս ունեմ, որ այստեղ նույնպես մեզ համար ցանկալի զարգացումներ կլինեն, կամ առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի, ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Մոսկվայում հանդիպել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Սոհրաբ Նացականյանը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի մի խումբ ուսանողներ եւ դասախոսներ այցելել են Զորամաս եւ անձամբ շնորհավորել հայրենյաց պաշտպանների Գալիկ Համանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Այս մասին ասել է Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի ուսանողների եւ երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքների գծով ռեկտորի տեղակալ Էլոնորա Ավանեսյանը։ Համասարանականները հնարավորություն են ունեցել զրուցելու զինծառայողների հետ, ճանոթանալու նրանց կենցաղային պայմաններին եւ հետեւելու զինվորական առօրյակին։ Նրա խոսքով համասարանն ամեն տարի նախաձեռնում է նման այցելություններ զորամասեր եւ դիրքեր։ Նա տեղեկացրել է նաև որ տոնական օրերին ընթառաջ բուհի մի խումբ ուսանողներ էլ այցելել են Բերզորի գիշերօթիկ հաստատություն, որպես ամանորյան նվեր իրենց հետ տանելով համասարանում արտադրված պահածոներ։ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է 2017 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի արդյունքները, որի նպատակը մասնավորապես հանրապետությունում աղքատության մակարդակի վերանումն է։ Վիճակագրական պետական խորհրդի անդամ Իրինա Ավանեսյանի խոսքով 2014 թվականից ի վեր ազգային վիճակագրական ծառայությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկել աղքատության մակարդակի գնահատման ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ կատարված հետազոտության արդյունքում ձևավորվել է նվազագույն պարենային զամբյուղ, ինչպես նաև պարենային եւ ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների արդիական տեսակարար կշիռները։ Ըստ ոլորտի պատասխանատուի տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի 2017 թվականի արդյունքներով հանրապետության բնակչության 78.4%-ը եղել է ոչ աղքատ, 21.6%-ը աղքատ, որից 61%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան արդեն գործում է Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս, Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր, Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքների եւ Ասկերան քաղաքի միջնակարգ դպրոցներում։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ 2019 թվականին նախատեսում ենք ավելացնել լաբորատորիաների քանակը, քանի որ տեսնում ենք դրանց դրական ազդեցությունը երեխաների տեխնիկական զարգացվածության մակարդակի վրա։ Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա հաճախող երեխաները ակտիվորեն մասնակցում են Հայաստանում կազմակերպվող միջոցառումներին, նշել է նախարարը։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի օժանդակությամբ Արմաթ լաբորատորիայի բացվել նաև Կովսական քաղաքում։ Արցախի կոմֆու ուշուի ֆեդերացիայի համար 2018 թվականը եղել է բավականին արդյունավետ ու հագեցած։ Մրցանակային առաջին տեղեր, ոսկե եւ բրոնզե մեդալներ, պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր։ Ֆեդերացիան ամփոփում է 2018-ը ապարգևատրելով իր լավագույն մարզիչներին եւ մարզիկներին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Կոնֆուշուի ֆեդերացիան ոչ միայն Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև նրա սահմաններից դուրս արդեն ճանաչելի է։ Տարիներ շարունակ ֆեդերացիան մասնակցելով տարբեր մրցումների միշտ էլ պատվով է բարձրացնում Արցախի եւ Հայաստանի դրոշը։ Ռուսաստանի Դաշնություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ լայն են նրանց մասնակցության աշխարհագրությունը։ Ուշիի ֆեդերացիայի պատասխանատու մարզիչ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանի խոսքով նշեմ, որ Արցախի ուշի ֆեդերացիան ամեն տարվա վերջ կազմակերպ ձեռնարկվում է որակավորման քնություն, որովհետեւ կարողանանք ստուգենք մեր մարզիկների կատարած աշխատանքը, ինչպես են իրանք այդ տարի զարգացել աճել եւ ըստ այդ ծրագրի իրենք հանձնում են քնություն։ Եվ ամեն տարվա վերջ արդեն մոտ 1 ամիս հետո կազմակերպում ենք այսպիսի միջոցառում, որովհետեւ պաշտոնական կարողանանք հանձնենք այդ գոտիները եւ անձնագրերը։ Ուշում ունի իր առանձին անձնագիրը։ Տարին ամփոփելու ինչպես նաև արդյունքներն իմի բերելու համար ֆեդերացիան ամեն տարի կազմակերպում է քննություն, որին այս տարի մասնակցել է 150 մարզիկ, ընդ որում լավագույն ցուցանիշներ արձանագրել են մոտ 129-ը։ Նրանց մեջ է Ուշիի աշխարհի չեմպիոն Արսեն Բաղարյանը։ Զբաղվում եմ ուշում մարզաձևով արդեն մոտ 10 տարի։ Սա իմ նպատակի կարողացա դառնալ աշխարհի չեմպիոն Բրազիլիա հուլիս ամսին։ Քանի մասնակից կա։ Ընդհանուր մրցույթի մասնակցում էին 400-ից 500 մարզիկ, մոտ 45 պետությունից։ Կարողացա դժվարին պայքարից հետո հաղթահարել։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Վրաստանի ներքին գործերի արտակարգ իրավիճակների գործակալությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփանց Մինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմում կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, գիշերը թույլ ձյուն վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ, հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաքություն։